Iubiților, iubiților, scriu din nou, vă scriu din nou, Poruncă nouă vi se dă, iubiți, iubiți, Căci dragostea de sus din cer veni, Dragostea și ea e Dumnezeu. Din ce, din ce veni Iisus, Iisus și s-a jertfit, Căci ne iubit, apoi, apoi fură stignit, fură stignit dar dintre morți, dar dintre morți a înviat, a înviat la ce s-a înălțat, înălțat, cu Duhul Sfânt ne-a botezat. Iubirea lui cea măreață se cade să o urmăm, iubirea pe cei din jur, pe toți să oglindim, să oglindim iubirea Lui, urmați exemplul Lui. Amin. Urmați exemplul Lui.